Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով պատվաստումների շնորհիվ ամբողջ աշխարհում տարեկան 2-ից 3 միլիոն մարդու կյանք է փրկվում, եւ չնայած այս դրական վիճակագրությանը տարեց տարի ավելանում են հակապատվաստումային շարժումները եւ ավելի շատ մարդիկ են սկսում երկմտել, պատվաստվել թե չպատվաստվել։ Մայրիկների անկյունում որոշել են գտնել այդ հարցի օբյեկտիվ պատասխանը եւ հաղորդմանը հյուրընկալել են Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի համաճարակաբան Կարինե Բալայանին, ինչպես նաեւ հարցումներ են իրականացրել երիտասարդ մայրերի շրջանում ու փորձել ենք վերհանել կողմ եւ դեմ կարծիքների հիմնավորումները։ Եվ այսպես հանրապետությունում իմունականխարգելման աշխատանքները կազմակերպվում են համաձայն 2021 թվականի մայիսի 31-ի Արցախի հանրապետության կառավարության հաստատված պետական ծրագրով։ Ծրագիրը կազմված է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության չափանիշների համաձայն եւ իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ համագործակցելով։ Բժիշկ համաճարակաբանը նշում է, որ շնորհիվ ծրագրի հետևողական իրականացմանը Արցախում ունենք լավ արդյունքներ։ Տասնյակ տարիներ հանրապետությունում չեն գրանցվել դիֆթերիայի փայտացման, տասնյակ տարիներ կարմրուկի կարմրախտի դեպքեր, եսակի դեպքեր, իսկ խոզուկի դեպքերը գրանցվում են եսակի որակի մենք ունեցել եք 10 թվականին կարմրուկի կարմրախտի լրացուցիչ պատվաստումներ, իշնորև այդ պատվաստումների հանրապետությունում չեք ունեցել կարմրուկի կարմրախտի դեպքեր։ Եթե գրանցվում են, գրանցվել է միայն մեկ դեպք ՌԴ-ի Արմավիր քաղաքից Բերովի դեպք է եղել։ Այդ եղել է 2015 թվականից, որից հետո մենք կարմրուկի գրանցման դեպքեր չեք ունեցել։ Համաճարակաբանը նշում է, որ Արցախում պատվաստումների ծածկույթը բավարար է 95%-ից ավելի, Այդ են փաստում նաև մեր անցկացրած հարցման արդյունքները։ Հարցմանը մասնակից 207 մայրերից 189-ը նշել են, որ իրենց երեխաներին պատվաստում են ըստ իմունականխարգելման ազգային օրացույցի եւ միայն 18-ն են քվեարկել պատվաստման դեմ։ Դեմքը վիարկած մայրերից մեկն էլ Անուշիկ Հարությունյանն է, ով թեև կողմ է իմունական խարգելմանը, այդուհանդերձ պատվաստումների որոշ տեսակներ նրա համար վիճելի են մնում։ Պատվաստումների թեման ինձ համար ակտուալ դարձավ երբ որ պատրաստվում էի ծննդաբերության։ Ինչ որ պահից հստակ գիտակցեցի, որ ծննդատանը կանգնած եմ լինելու հարցի առաջ, արդյոք պատվաստել թե ոչ։ Սկսեցի ուսումնասիրել թեման, օգտվելով միայն գիտահեն աղբյուրներից նախապես տեղեկացրեցի բուժանձնակազմին, որ առանց իմ գիտության չհամարցակվեն երեխայիս պատվաստել որոշեցի, որ հեպատիտ B-ի պատվաստումը կհետաձգեմ 2 ամսով, որպեսզի ծանր պատվաստանյութը չներարկվի իմ նոր տնված բալիկին։ Անուշիկ Հարությունյանը նշում է, որ տուբերկուլոզի կանխարգելման համար նախատեսված ԲՑԺ պատվաստումը բալիկը ստացել է, սակայն կարծում է, որ կարիքը չկար, նշելով, որ աշխարհի մի շարք երկրներում այն դադարել են անել։ Ինչևէ, մինչև 1 տարեկան Պատվաստումների ազգային օրացույցով նախատեսված բոլոր պատվաստումները արվեցին։ Երբ որ հասանք արդեն ԿԽ-ի պատվաստմանը, թեման ուսումնասիրելուց հետո եկա այն եզրահանգման, որ հավանականությունը, որ իմ երեխան կվարակվի օրինակ կար, կարմրուկով եւ կունենա ծանր ընթացք շատ շատ ավելի քիչ է, քան հավանականությունը, որ պատվաստումից հետո կունենա բարդություններ Կարմրուկը, որի մասին խոսում է մեր մայրիկը, ունի վտանգավոր հետևանքներ, սկսած իմունային հիշողության կորստից, վերջացրած ուղեղի թաղանթի բորբոքմամբ, որը ցավոք սրտի 100% մահվան ելքով է։ Բացարձակ չի ուզի, որ փորձառությամբ կիսվելը ընկալվեր որպես հա, հակապատվաստումային քարոզ, որովհետև իմ նպատակը բացարձակ դա դա չէ, բայց եթե կուզեք ես քարոզում եմ, որ ցանկացած ծնող որոշում կայացնի լինելով տեղեկացված։ Աշխարհում parberabar տեղի են ունենում կարմրուկի բռնկումներ, սակայն ըստ համաճարակաբանի շնորհիվ 95% եւ ավելի պատվաստման ցուցանիշների Հայաստանում եւ Արցախում եղել են միայն եզակի դեպքեր։ Հարևան հանրապետություններում հիմա գիտեք չէ գրանցվում են կարմրուկի դեպքեր եւ մենք եզակի դեպքերը այդ արմավիրի դեպքը ասեմ որ կինա եղել, հենց ինքը ունեցել է եղբայր տունա գնացել, այնտեղ փոքր երեխաներ են եղել որ, որոնք ունեցել են ցան, անհայտ ցան։ Իմացել են, որ ալերգիա է, բայց հետագայում որ իրանք եկեն ստեղ, ինկուբացիոն շրջանից հետո կարմրուկ այդ կնոջ մոտ հայտնաբերվեց կարմրուկի դեպք եւ տնային կոնտակտավորներին մենք կատարել ենք պատվաստում դեպքերի շարունակությունը չի ունեցել, քանի որ դեռևս դեպք է եղել կարմրուկի։ Ըստ առողջապահական համաշխարհային գազམ་ակերպության շնորհիվ պատվաստումների ընդհանուր առմամբ աշխարհում երկարաժամկետ կտրվածքով կտրուկ նվազել են ինչպես կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների մակարդակը, այնպես էլ այդ հիվանդությունների հետևանքով մահվան դեպքերը։ Այսօր արդեն փաստ է բնական ծաղկի վերացումը, իսկ պոլիեմիլիտի, կարմրուկի, կարմրախտի, դիֆթերիայի վիրուսային հեպատիտ B-ի վերացումը հնարավոր է եւ հասանելի։ Բժիշկ համաճարակաբանն այդ հնարավորությունը տեսնում է միմիայն լուսավորչական աշխատանքներ տանելու սկզբունքով, քանի որ պատվաստումներից հրաժարվելու վերաբերյալ հակագիտական արշավները գնալով թափ են առնում։ Մենք նոր եղել եք մանկական կոնսուլտացիայում, այսինքն ստուգել եք առաջի երամսյակի ընդգրկվածությունը, ասեն որ այդ հակացությունների պատճառով եւ ծնողների հրաժարվելու պատճառով մոտ 80% է կազմում այդ հեքսավալենտը եւ չենտիմոն, հետո ունեք ծնողներ, որ ասում են բժշկ մի քիչ երեխան մեծանա, հետո կբերեմ կամ հիմա պատրաստ չեմ, պատվաստման տենց դեպքերել են ունենում։ Ես կասեի, որ չուշացնեն ծնողները, քանի որ ինչքան վաղ հասակում է երեխան, այդքան իր մոտ իմունիտետը ավելի լավ է Բժիշկ Բալայանը զարմանում է երիտասարդ մայրիկների անհանգստություններից, որովհետև պատվաստանյութերի բաղադրությունը անընդհատ բարելավվում է որակապես։ Ավելի մեծ հնարավորություններ են արկա այսօր պատվաստանյութերի պահպանման պայմանների, ժամկետների, չափանիշների եւ մյուս կարևոր հարցերում, սակայն երբ երկարամյա փորձով մասնակետը հետ է նայում, նկատում է, որ 2-3 տասնամյակ առաջ ծնողներն ավելի շատ էին վստահում բժշկությանը, քան այսօր բայց եւ այնպես ծնողներին չի մեղադրում։ Նրա կարծիքով ծնողներին մոլորեցնող հակապատվաստումային արշավների հետևում կանգնած են դեղագործական խոշոր ընկերությունները, որոնց բիզնեսի համար նախընտրելի չէ հիվանդությունների կանխարգելումը։ Որ เป զի վաճառվեն շատ դեղեր, պետք է նաեւ շատ հիվանդներ, նշում է բժիշկը։ Իրազեկման կարիքը միշտ ունենում եք եւ մենք գնում եք ստուգում եք ամեն տարի եւ շրջաներում կատարողականը եւ համապետության մասշտաբով եւ լինում են մեր խոչընդոտում է ինչ ծնողների հրաժարականները հակացությունները ժամանակավոր են մշտական հակացություններ չունեք մեզ եղել է նաեւ դեպքեր որ ծնողներ ա եղել որ հրաժարվել են սկզբում հետո իրանք եկել են շարունակել են երեխաների պատվաստումները։ Պայմանավորված է, որ այդ բժշկի աշխատանքից, որ անընդհատ համաձայն այդ ծրագրի ամեն տարի մենք պետքա վերցնենք ծնողի կողմից գրավոր դիմում, որ նա հրաժարվում է պատվաստումից եւ այդ ցանուսավորչական աշխատանքը տեղամասի մանկաբույժներից, բուժքույրերից եւ մեր ցանուսավորչական աշխատանքը բերում է արդյունքի համաձայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության թեթև հիվանդությունների ժամանակ պատվաստվելն անվտանգ է եւ նույնիսկ անհրաժեշտ կան ավելի ծանր հիվանդագին վիճակներ, ինչպես օրինակ օրգանների փոխպատվաստումը, որի դեպքում ոչ հետագա բուժման պլանավորումը պատվաստումների իրականացումը նույնիսկ խիստ անհրաժեշտ է համարվում, եթե երեխայի մոտ նկատվում է ոչ բարձր ջերմություն, թեթև փորլուծություն եւ երեխայի մոտ չկա սուր վիճակ, դարձյալ նա կարող է պատվաստվել։ Բժշկական լրագրող Կարինե Հարությունյանը մեծ կարևորություն է տալիս հանրային առողջությանը եւ որպես դրա կարևորագույն բաղադրիչ պատվաստումներին։ Դա իսկապես մեծ նշանակություն ունեցող գործողությունն է, որի շնորհիվ մեր երկիրն օրինակ կամ մնացած այլ երկրներ տարբեր հիվանդություններից ազատված լինելով կամ շատ քիչ դեպքեր ունենալով կարողանում են հանրային առողջապահական բեռը թեթևացնել եւ ես որպես ծնող այո կողմ եմ եղել որ իմ իմ երեխան ստանա բոլոր մանկական տարիքի համար օրացույցով սահմանված պատվաստումները, ինչը ոչ միայն հենց տվյալ երեխայի, հա, իմ դեպքում իմ երեխայի առողջությանն է նպաստում, այլ նաև հանրության, այսինքն պատվաստումների շնորհիվ Արցախում 1998 թվականից այլևս չի գրանցվում պոլիեմիլիտ հիվանդությունը, որը նախկինում ցավոք տարեկան առնվազն 2 երեխայի հաշմանդամության պատճառ էր դառնում 2002 թվականին Արցախը ի թիվս Եվրոպա եվրոպական տարածաշրջանի այլ երկրների հրճակվել է պոլիեմիլիտից ազատ երկիր եւ առ այսօր հաջողությամբ պահպանում է դա։ Հիշեցնենք, որ պոլիոմիելիտը վիրուսային ծանր հիվանդություն է, որն ախտահարում է կենտրոնական նյարդային համակարգը եւ դրանով առավելապես վարակվում են 2-ից 5 տարեկան երեխաները պատվաստման էությունը այն է, որ փոքր դոզայով տալիս են կամ հենց բնական տվյալ հարուցչից կամ սինթեզված տվյալ հարուցչից եւ օրգանիզմին սովորացնում են, որ ինքը հա, օրգանիզմը արդեն փոքր թեթև ռեակցիա է ձևավորում դրա նկատմամբ եւ սովորացնում են, որ իսկականը երբ որ լինի, արդեն դու այդ ռեակցիան այդ հակամարմիններն ունենաս, հակավիրուսներ ունենաս ու կարողանաս պայքարել։ Դա է էությունը։ Մեր հարցմանը մասնակցած մայրիկներից մեկը նշել էր, որ իր առաջին երեխայի ժամանակ բոլոր պատվաստումները ստացել են եւ երեխան հանգիստ էր տանում, սակայն երկրորդ բալիկը ծանր է տանում, լինելով պատվաստումների կողմնակից այդուհանդերձ վախեր ունի, Այս անհանգստությունները սակայն համաճարակաբանի կարծիքով զուտ մայրիկի վախերն են եւ մեջբերում է առողջապահական համաշխարհային գազམ་ակերպության կողմից ֆիքսված ցուցումները, որոնց ժամանակ միայն պատվաստումները ժամանակավորապես հետաձգվում են։ Սուրբ հազայում, այսինքն եթե երեխան ունի ջերմություն, եթե երեխան սուր վիճակում անգտնում հիվանդության, սուր վիճակում, ժամանակավոր երեխան միջև առողջացումը ժամանակավոր չի կատարվում այդ պատվաստումը։ Իսկ լավանալուց հետո կատարվում է, կանչում է բժշկը կատարում։ Մենք չեք սպասի մի քանի ամիս, որպեսզի սովորական սոր շնչարական վարակներից չկատարիք։ Միայն սուր վիճակն է, քրոնիկ հիվանդությունների սրացման շրջանում լավանելուց հետո լինում են հիվանդություններ, որ ռեմիսիայի ժամանակով քրոնիկ հիվանդության, եթե ռեմիսիա է գտնում, կարելի է պատվաստվել։ Հենց սենց է նշում կլինիկական առողջացումից հետո։ Բժիշկ համաճարակաբանը որպես հակացուցում նշում է հետևյալ 3 դրույթը՝ հղում անելով ԱՀԿ-ին։ Առաջին՝ Եթե պատվաստանյութի նախորդ տեղաչափից երեխայի մոտ եղել է շատ ծանր ալերգիկ կամ անաֆիլակտիկ ռեակցիա, այդ դեպքում երեխայի պատվաստումը տվյալ կոնկրետ պատվաստանյութով չի կատարվում։ Երկրորդ՝ եթե երեխայի մոտ արկա է ծանր իմունային անբավարարություն, ինչպես օրինակ ձիահը, չարորակ նորագոյացությունները, իմունիտետը ճնշող դեղամիջոցների եւ ճառագայթային բուժման կիրառումը։ Թեթև եւ միջին իմունային անբավարարության դեպքում նույնիսկ պատվաստումները ցուցում են հետագայում իմունային անբավարարության խորացման պայմաններում երեխային վարակիչ հիվանդությունների ծանր ելքից ապահովագրելու համար։ Եվ երրորդ եթե երեխայի մոտ արկա են հակացուցումներ կոնկրետ պատվաստանյութերի նկատմամբ։ Օրինակ զարգացող նյարդաբանական վիճակների դեպքում չի կատարվում կապույտ հազի բաղադրիչ պարունակող պատվաստանյութ, իսկ հեպատիտ B-ի եւ տուբերկուլոզի դեմ պատվաստում չի կատարվում, եթե երեխայի մոտ արկա են հակացուցումներ կոնկրետ պատվաստանյութերի նկատմամբ։ Օրինակ զարգացող նյարդաբանական վիճակների դեպքում չի կատարվում կապույտ հազի բաղադրիչ պարունակող պատվաստանյութ, իսկ հեպատիտ B-ի եւ տուբերկուլոզի դեմ պատվաստում չի կատարվում 1700 գրամից ցածր քաշ ունեցող նորածիններին։ Բոլոր դեպքերում նշում է մասնագետը երեխայի առողջական վիճակը եւ հակացությունների արկայությունը գնահատվում է պոլիկլինիկայում տեղամասային բժշկի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում այս նպատակով կազմավորված մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից եւ ոչ թե ծնողի կմահաճույքով կան կեղծ հակացումներ։ Եթե տանը կա ինֆեկցիա, դա չի նշանակում, որ երեխան պատվաստվես։ Եթե երեխան դաժե 37 աստիճան ջերմության, եթե ուրիշ կլինիկական սիմպտոմներ չունի, կարելի է երեխային պատվաստել, դա որոշում է բժիշկը։ Բայց ունեք շատ բարբերաբար հիվանդացած երեխաներ, այդ հենց երեխաներին ավելի է անհրաժեշտ պատվաստվել։ Բժշկական լրագրող Կարինե Հարությունյանը ցավով է խոսում հակապատվաստումային շարժումների մասին, որոնց ճյուղերը ցավոք նկատում է նաև մեզ մոտ։ Ցանկացած տիպի վակցինացիային դեմ են, ասում են, որ դրանից շատ տարբեր ահավոր դեպքեր են դինում եւ դրանից երեխաների մոտ խնդիրներ են առաջանում եւ այլն։ Ես անձամբ այդպես չեմ ուսումնասիրել այդ դեպքերը կամ դրանց հավաստիությունը, արդյոք կա ինչ որ մեխանիզմ, որով ապացուցումա, որ հա սա հենց պատվաստումից է եղել, թե այդ երեխան ուրիշ նախադրամադրվածություն ա ունեցել, որից հետո պատվաստումը կամ նպաստել ա, որ այդ երևույթները զարգանան իր մոտ կամ չէ, չեմ ուսումնասիրել եւ չեմ կարա ինչ-որ մի բան ասեմ, բայց ես լինելով հակված ապացուցողական բժշկությանը, այսինքն ապացուցողական բժշկությանը հավատացող, դասական բժշկությանը բժիշկներին հավատացող մարդ եւ նաեւ գիտակից մարդ, որ իմ կարդացած աղբյուրները հասկանում եմ, որ վստահելի են, կողմ եմ նրան, որ եթե ամբողջ աշխարհում օրինակ կարմրուկի դեմ, կարմրախտի դեմ պայքարում են որպես կանխարգելման միջոց օգտագործելով պատվաստումը, այո, պետքա պատվաստել Պատվաստումներին մեծ ուշադրություն են դարձնում հատկապես զարգացած երկրներում։ Դրանցից որոշներում երեխան եթե պատվաստված չէ, ապա չի թույլատրվում նրան մանկապարտեզ կամ դպրոց տանել, քանի որ նա համարվում է պոտենցիալ վտանգավոր։ Օրինակ հիմա իմ տղան, որ ընդունվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում համասարան, անպայման պատվաստումների մասին փաստաթղթեր ենք մենք լրացնելու, որ եթե այսինչ այսինչ այսինչ պատվաստումները չունի անցած, անպայման պիտի դրանք ստանա, անցնի, որպեսզի ինքը համարվի անվտանգ եւ շրջապատի համար այդ հիվանդությունների փոխանցման տեսակետից եւ հենց իր առողջության համար լինի դա լրացուցիչ ապահովագրություն, հա, որ անգամ եթե ինքը հանդիպի ինչ որ մի ուրիշին այն, որը կունենա այդ խնդիրը չփոխանցվի, չվարակվի։ Բժշկական լրագրողը հետաքրքրական է համարում, որ սովորաբար հակապատվաստումային շարժման ակտիվիստները նույն կերպ կատեգորիկ են լինում նաև այլ հարցերի դեպքում։ Ուղղակի մի քիչ քանի որ այդ տեսակետները առաջ են տանում մարդիկ, որ ավելի շատ ծայրահեղական մոտեցումներ են ունենում նաև ուրիշ հարցերի շուրջ, հա, իրանց որ հետևում ես գործունեությանը կամ թեկուզ սոցիալական մեդիայում իրանց գրառումներին, հասկանում ես, որ իրանք ինչ որ ծայրահեղական գաղափարների ջատագովներ են կապ չունի եւ բժիշկներ չեն, հա, հիմնականում մասնագիտությամբ իրանք շատ քիչ կարա լինի որ կենսաբան խոսի այդ մասին եւ հիմնավորի ինչ որ մի տեսակետով մի թեզով կամ ինչ կամ բժիշկ եւ հիմնականում ես իրենց անվանում եմ այսպես ամեն ինչ օլգներ, որ <laughs> ամեն ինչի մասին ոնց որ իրենց պարտքը համարեն, որ հանրային դաշտում սոցիալական մեդիայում իրենց կարծիքն արտահայտեն եւ կամ էլ պարզապես ֆինանսավորվում են ինչ որ աղբյուրներից եւ պիտի այդ քարոզն անեն ըստ իրենց ֆինանսավորման աղբյուրների թելադրածի։ Նորաթուղ ծնողները երբեմն կարող են վախենալ, երբ պատվաստումից հետո գալիս են տուն եւ նկատում երեխայի փոխված ռեակցիան, ուստի շատ կարեւոր է, որ เป զի տեղամասային մանկաբույժը տա ծնողներին բավականաչափ ինֆորմացիա, թե ինչ հնարավոր ռեակցիաներ կարող են լինել երեխայի մոտ եւ որ դեպքում արժե անհանգստանալ եւ դիմել բժշկի։ Բժիշկ Բալայանի հետ նաեւ այս մասին ենք խոսել։ Ցանկացած պատվաստանյութ նայած երեխայի օրգանիզմից կարող է լինի թեթև ջերմություն, ընդհանուր հետ պատվաստումային անբարի հաջող դեպքեր, մենք ցենց եք ասում, կամ հետ պատվաստումային ռեակցիաներ։ Իրանք լինում են ընդհանուր եւ լինում են տեղային տեղային նայած պատվաստանյութի բնութագրի իրանք տվյալ պատվաստանյութի նայած կարող է լինի տեղային ռեակցիաներ կարմրություն, այտուց, ներարկման տեղում եւ ցավ այդ անցնում է մի շաբաթվա ընթացքում ավելի շուտ անցնում է ջերմությունը տարեմը երեխայի իմունիտետը բարձր է ինքը պատասխանը տալիս այդ պատվաստանյութի այդ ջերմության դեպքում հետո պետք չի ջերմությունը լրիվ իջեցնել դա պատվաստանյութի ռեակցիան է, էլի տվյալ պատվաստանյութի, ոչ բոլոր պատվաստանյութերը վեր կարող են դա ջերմություն լինում, պատվաստումից հետո ոչ մի ռեակցիա չի լինում։ Լինում է թեթև ցավ, ընդհանուր ջերմություն, գլխացավ, անհանգստություն, հատկապես տալինում է հեքսավալենտ պատվաստումից հետո։ Եթե ծնողական համայնքի ներկայացուցիչները կարող են սխալ տեղեկատվության պատճառով հրաժարվել իրենց երեխաներին պատվաստելուց, ապա շատ ավելի ցավալի երևույթ է, երբ հենց բժշկական ոլորտի աշխատակիցները երբեմն կարող են հակապատվաստումային քարոզ անել եւ ծնողներին մոլորեցնել։ Դաժե եթե բժշկաշխատողը չասի, ծնողը զգում է բժշկաշխատողների կարծիքը վալ պատվաստումի նկատմամբ։ Էդելունեք տես դեպ գրել ունեք։ Բժիշկը պետք է պատասխանատու լինի իր խոսքերի համար, որովհետև մայրը հիմա գիտեք ինչ խնդիրներով։ Երևի պետք է այդ կրթումը այդ ջահիլներին պատրաստել հենց կոլեջներում, հենց լսարաններում, որպեսզի իրանք տեղյակ լինեն։ Ունեք ծնողներ, որ կարևորությունն առաջնահերթել է այդ պատվաստումները ինչ բժշկացման լսում են, ունեք լավ բժշկները։ Դա եսակի դեպքերը աբորցիոն դեմ են լինում։ Այդ ով դեմ լինում, ինքը իրան թորնիկների, իրան երեխաներին չի պատվաստվել։ Գտածել եմ այդ կոնսուլտացիա, որ ստուգեիք, մին ծնող է եղել, ուզել եմ ասեմ, ասեցի դե ձեր մայրը ձեզ չի պատվաստվել, դա չի նշանակում, բուժքույր է եղել իր մայրը, քանի տարի աշխատող, ասեցի, եթե ձեր մայրը ձեզ չի բան արել։ Հիմա այդքան միգրացիա չկա, էլի։ Այն ժամանակ չի եղել։ Կարող է ոչ մի ինֆեկցիա հետ չես շփվել, չես ընկել։ Իսկ հիմա գնում են միգրացիա, գնում են գալիս է աշխարհը դտվում է, դուք ցանկացած տեղից կարող եք մի ինֆեկցիա բերեք, իրանց որ Ամերիկա գնալու լինում է, հա, իրեն գնում են 70-80 տարիներ տարիք ունի, գնում են ՀԲԿ-ի պոլիկլինիկան պատվաստում են գնում են Ամերիկա։ Իսկ եթե ինչ չսպասես, կարելի է չէ ժամանակի ստացած պատվաստումները։ Ունեք տենց բժաշխատողներ։ Քիչ են ճիշտ է, հա։ հետագայում իրենք փոխում են իր կարծիքը։ Դե ինչ սիրելի ռադիո լսող, այսօր խոսեցինք պատվաստումների մասին տարբեր դիտանկյուններից, հույսով, որ բոլոր այն ծնողները, ովքեր այս հարցում կասկածներ ունեին, ստացան իրենց պատասխանները։ Եղեք իրազեկված եւ վստահեք բացառապես ապացուցողական բժշկությանը։ Մայրիկների անկյունում ձեզ հետ ինչպես միշտ Տաթևիկ Խաչատրյանն է։ Կհանդիպենք։